Turn to page 71. Additional texts. שיחות נוספות. שיחה א' listen. שלום רינה, מה נשמע? הכל בסדר. מה שלומך? שלומי טוב, תודה. ומה שלומך? הכל בסדר. הקשב וחזור. listen and repeat. שלום רינה, מה נשמע? הכל בסדר. מה שלומך? שלומי טוב, תודה. ומה שלומך? הכל בסדר.